פרק ח' ויען בלדד השוחי ויאמר עד עם תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך האל יעוות משפט ואם שדי יעוות צדק אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם אם אתה תשחרר אל אל ואל שדי תתחנן אם זך וישר עתה, כי עתה יעיר עליך, ושילם נבט צדקך. והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד. כי שאל נא לדור ראשון, וכונן לחקר אבותם. כי תמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. הלא הם יורוך, יאמרו לך, ומלבם יוציאו מילים. היגעה גומה בלא ביצה, ישגה אחו ולמים. עודנו ואיבו לא ייכתף, ולפני כל חציר ייבש. כן אורחות כל שוכחי אל, ותקוות חנף תאבד. אשר יכות כסלו ובית עכביש מפתחו. יישען על ביתו ולא יעמוד, יחזיק בו ולא יקום. רטוב הוא לפני שמש, ועל גנתו יונקתו תצא. על גל שרשיו יסובחו, בית אבנים יחזה. אם יבלענו ממקומו, וכי חשבו לא ראיתיך. הן הוא משוש דרכו, ומעפר אחר יצמחו. הן אל לא ימאס תם, ולא יחזיק ביד מרעים. עד ימלא שחוק פיך, ושפתיך תרועה. שונאיך ילבשו בושת, ואוהל רשעים איננו.